بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ni tarehe kumi mwezi الأولى mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تمنى لنا الفصل الخامس صلة الأرحام kuunganisha kizazi قال حفظه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه رواه البخاري نيزي حديث التزيليز إن شاء الله قد كشرح قال الشيخ وهذا فيه أن لصلة الرحم ثمارا كثيرة كتكهي حديثي من دليلي ya kuwa kuunganisha kizazi amali hii njema ina matunda mengi mazuri منها ثمار معجلة للواصل في الدنيا yapo matunda ambayo ni ya haraka maana yule mwenye kuunganisha kizazi ayapata hapa duniani ومنها ثمار مؤجلة يفوز بها يوم القيامة na pia yapo matunda ambayo watajivunia na kujishindia wanaounganisha kizazi chao kesho siku ya kiyama ومن الثمار المعجلة katika yale matunda ambayo mja hulipwa hapa duniani kwa haraka بسط الرزق له في الدنيا وطول العمر kukunjuliwa riziki hapa duniani بمعنى hufanyiwa wepesi rizqi yake kuipata hapa duniani kwa usahali na kwa wingi Allah akamfungulia katika rizqi yake hapa duniani na pia humpa umri mrefu yule anaunganisha kizazi Allah subhanahu wa ta'ala humpa umri mrefu قوله يبسط له في رزقه أي يوسع له فيه ويبارك له في ماله بمعنى akunjuliwe katika nini riziki yake na abarikiwe katika mali yake yule anayependa akunjuliwe katika riziki yake na Allah ambarikie katika ile riziki si lazima ile riziki iwe nyingi cha muhimu ni kuwa ile riziki ina nini ina baraka yaweza kuwa kiasi lakini Allah akajalia baraka ikamtosheleza na mwingine aweza kuwa nyingi lakini akikosa baraka katika riziki yake kile kingi akakiona ni kichache kikawa hakimtoshelezi na mfano wa jambo hili utaliona kwa wale wanaopata mali yao kwa njia ya haramu subhanallah namna ile mali yao inavyowatoka ajabu sana waweza kumwona mara amekuwa mgonjwa kidogo akaondoka hapa akaenda nchi nyingine si pesa ziko nchi nyingine kwenda kutibiwa akifika kule ambiwa wewe matibabu yako ni magumu kidogo hivi lazima ulipe hii lazima ufanyiwe hivi lazima ufanywe vipimo hivi ukija ukishtuka zile alizoziiba za haramu haramu karibu zote zimekwenda wah zimepotea hazina baraka heshi na matatizo kila siku ana matatizo kama si yeye ni kwa watoto wake kama si kwa watoto wake ni kwa mali yake kila siku yeye na matatizo na ukamwona mwingine kiwango chake cha riziki ni kiasi lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia baraka katika mali yake baraka katika mwili wake kwa kumpa siha na afya baraka kwa watoto wake kwa kuwa wale watoto amewalea na halali hawali haramu ukaona ile baraka iko katika nini katika maisha yake yote na miongoni mwa sababu zinazoleta baraka katika mali na umri silatul rahim kuunganisha kizazi قوله وينسى له في اثري النسيئة هي التأخير كتلويشوا ومعنى ينسى له في أثره نني معنى ينسى له في اثر أي يؤخر akapewa umri mrefu akachelewa kufa والأثر المراد به الأجل apa yakusudiwa siku yake ya kuondoka duniani ajal walmaana annahu yuzadu fi umrihi haqiqatan na maana yake hapa ni kuwa atazidishiwa katika umri wake kwa uhakika bimaana mtu anaweza kusema kwa mfano alikuwa ameandikiwa miaka 40 aweza kuishi 60 naam yawezekana Allah akamuongezea katika nini umri wake hakikatan kwa sababu ya kuunganisha kizazi lakini si umri ushaandikwa kuwa mtu ataondoka siku fulani ishaandikwa e, na kule kuunganisha kizazi pia kushaandikwa ili aongezewe kila kitu kishaandikwa عمري waongezwa حقيقة تصوم منين وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ta'ala akieleza حديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير wamesema baadhi ya watu kuwa maana ya hadithi hii au makusudio yake ni kujaaliwa baraka katika umri na kweli wako watu ambao Allah amewabarikia katika umri wao kiasi cha kuwa akafanya amali katika zama au katika kipindi kifupi alichoishi kiasi ambacho mwingine ambaye amepewa umri mrefu hawezi kufanya na hii ni baraka katika umri kweli قالوا وسمع لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان بسبب رزقي na ajal siku ya mtu kufa ni vitu viwili ambavyo vimekadiriwa na kuandikwa tayari fayuqalu lihaulai Sheikh ulislam asema hao waambiwa tilka albarakatu wa hiya ziyadatu fil amali wan naf'a هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء nasema na hiyo baraka ambao ni kuzidisha katika amal na kupata manfaa katika ule umri wake kwa kufanya amali nyingi pia vimekadiriwa na kuandikwa na huingia katika kila kitu kila kitu kimeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala والجواب المحقق sasa litalijawabu sasa baada ya kuhakiki hili jambo akajibu Sheikh ulislam أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huandika katika suhuf nyaraka alizowapa malaika wake huandika ajal ya yule mja kama kwa mfano wale malaika ambao au wale malaika waliowakilishwa kwa ajili ya watoto katika matumbo ya mama zao katika kile wanachokiandika nini ni ajal siku yake ya kuondoka duniani kwa Allah subhanahu wa ta'ala huandika ajali ya mja katika zile nyaraka za malaika fa idha wasala rahimahu akiunganisha kizazi chake zada fi dhalika almaktub Allah subhanahu wa ta'ala huongeza katika kile alichokiandika wa in amila ma yujibu an-naqs naqasa min dhalika almaktub na akifanya tendo ambalo lawajibisha yeye kupunguziwa umri basi pia hupunguza katika ule waraka umri wake ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم kisha Sheikh ulislam akasema na mfano wake ni hadithi iliyo katika Tirmidhi na vitabu vinginevyo Mtume صلى الله عليه asema أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياه آدم alipomtaka Allah subhanahu wa ta'ala amuonyeshe sura za mitume katika kizazi chake Allah akamwonyesha faraa fihim rajulan lahu basisun yani ضياء akamwona mmoja ana kama nuru ziada yuang'ara faqala man hadha ya rabbi akauliza na huyu nani ya rabbi faqala ibnuka daud huyu ni kijana wako daud atakuja kuzaliwa mtoto wako huyu aitwa daud qala fakam umruhu akauliza adam umri wake kweni ni miaka mingapi atakuja kuishi miaka mingapi ulimwenguni qala 40 sana Allah akamwambia nimempa miaka 40 qala wa kam umri na mimi ya rabbi nitaishi umri wa kiasi gani qala alfu sana wewe nimekupa miaka elfu moja utaishi miaka elfu moja قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة آدم akamwambia Allah basi mimi nimempa katika umri wangu miaka 60 nipunguzie nipe 940 ile 60 mpatie nani mpatie Daudi fakutiba alayhi kitabun kukaandikwa pale kuwa Adam amepunguza miaka yake 60 apewe nani apewe Daudi washahidat alayhi almalaika na malaika wakashuhudia hilo mbele ya Allah فلما حضرته alwafa ادم akawa يحسب umri وكيه ashaambiwa na Allah mtu anaweza kusema lakini si ni ghaib si ashaambiwa si ghaib tena Allah ashamwambia kwa wewe utaishi miaka elfu moja kwa Adam alayhi salam akawa yuhesabu miaka ikafika siku yake ya kuondoka duniani ambao miaka 900 na ngapi 40 قال قد بقي من عمري 60 سنه akamwambia malakul maut utaka nini hapo bado miaka 60 yambakia mimi sijagonga elfu moja sasa hivi na mia tisa na arobaini qalu wahabtaha libnika daud wesi ulimpa mtoto wako daudi hiyo miaka fa ankara dhalika adam akakanusha ah sijampa akhrajul kitab wakamtolea kitabu hii hapa tena angalia uliandika ni kama kwa mfano leo mtu aandike kitu kisha asaini pengine asaini na kidole kisha ah mimi sijafanya hivyo ah angalia hii hapa umesema mwenyewe na hapa ukakubali kila kitu kwa ushuhuda wa malaika قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته آدم alisahau na watoto wake pia wakawa wasahaulifu wakasahau pia wajahada adamu fajahadat dhurriyatu na akakanusha adam jambo ambalo amelifanya mwenyewe pia watoto wake na kizazi chake wakawa namna hiyo hiyo wakawa wakanusha na ndio pale watakaposimamishwa siku ya kiyama atakufara watasema washirikina wallahi rabbina ma kunna mushrikin انظر كيف كذبوا على انفسهم walikuwa washirikina huku lakini mbele ya Allah asema wallahi rabbina ma kunna mushrikin twaapa wallahi hatukuwa sisi washirikina bwana na ndio pale Allah akasema alyawma nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum unaona viungo ndio vitakavyozungumza siku hiyo sababu lao kama atafunguliwa mdomo iwaona yenda motoni ah nenda motoni wallahi rabbina ma kunna mushrikin hatukuwa sisi washirikina kwa pia kizazi chake wakawa watafanya nini wakanusha Sheikh al-Islam asema waruya annahu kammala li Adama umrahu wa li Dauda umrahu bani kwa umruhu na yapokelewa kuwa Allah alimtimizia Adam umri wake na Daud pia akamwongezea ile miaka 60 juu kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala fahadha Daud كان عمره المكتوب 40 سنة huyu Daudi ilikuwa umri wake aliandikiwa ni miaka ngapi 40 ثم جعله 60 kisha ikaenda mpaka 60 وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامح فامحني واكتبني سعيدا ya rabbi ikiwa umeniandikia mimi ni wa kuangamia basi nifute katika hao uniandike mimi katika wale watakaofaulu fa innaka tamhu ma tashau wa tuthbitu kwani wewe wafuta unachokitaka na wathibitisha unachokitaka والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale yaliyotokea na yale yanayotokea sasa subhanahu wa ta'ala na hata yale ambayo hayatakuwa lau kama yatakuwa yatakuwa kwa namna gani فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك الله يوجوا ule umri aliyomwandikia na atakaomzidishia baada ya hapo Allah yajua subhanahu wa ta'ala والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله na malaika hawana wajualo isipokuwa lile ambalo Allah atafanini atawajuza والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها نا الله أجوى أيوة مامب قبلها يجتكيا نبادا يكتكيا وقال رحمه الله تين شيخ الإسلام كسيما رحمه الله والأجل أجلان إذي أجل أنبازوا ميكي وواد يكون دوك دنيان زيكو كنا من نبيلي أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد كنا أجل مطلق ambao hakuna anayejua isipokuwa nani Allah na kuna ajal iliyofungwa ambayo pia Allah subhanahu wa ta'ala ayuwa bihadha yatabayanu qawlihi sallallahu alayhi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu fa inna Allah amara al malaka an yaktuba lahu ajalan kweli Allah alimwamrisha malaika aandike ajali yake mpaka siku yake ya kufa waqala kisha akasema in wasala rahimahu zidtuhu kadha wa kadha lakini Allah akaika ili kuwa akiunganisha kizazi chake nitamuongezea kadha wa kadha walmalaku la ya'lamu ayazdadu am la na malaika hajui ule umri utazidi au la lakin Allah ya'lamu ma yastaqiru alayhi al lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajua mwisho wake utakuishia vipi ili jambo lake litatulia wapi faidha jaa dhalika basi ule umri ule ambao Allah ameujalia ndio wa mwisho kabisa ukija la yataqaddamu wala yataakhar hautangulii wala hauchelewi pale pale ataondoka duniani kwa hivyo kuzidi kwa umri kuna kusudio hapa ni hakikatan bimaana asipounganisha kizazi chake kwa mfano ataishi miaka 40 itakuwa 40 akiunganisha kizazi chake Allah subhanahu wa ta'ala atamuongezea ile miaka kwa mfano amemuongezea 10 atamuongezea 10 subhanahu wa ta'ala yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa 'indahu umul kitab وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa sehemu yake katika upole rifq basi amempa sehemu yake katika khairi hapa duniani na kesho akhira wasilatu rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari na kuunganisha kizazi na tabia njema na ujirani mwema bimaana ukawa wamfanyia wema jirani yako na kujizuia na shari yako usiifikishe kwa jirani yako hili jambo ya'murani diyar huimarisha majumba na kuleta baraka katika majumba wayazidani fil a'mar na ni sababu ya kuzidisha katika nini umri rawahu ahmad وصححه العلامة الألباني في الصحيحة قال فصلة الرحم لها من الآثار الحميدة والعوائد المباركة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى كون كونغانيشا كزازي كنا آثار زوري كنا باركا دنياكي كنا خيري نكوينيا دنيا آخرة كياسي أمباتو هكي سبيكي كتك خيري نكو فهي سبب لساعة الرزق وكثرته وراحة القلب وطمأنينته وزيادة العمر وبركته لسباب يوك نجوفك كرزقي نوينج بيك كرزقي لسباب يوتليف ومويو kupata raha katika moyo wako pia huzidisha umri na عمري baraka katika ule umri وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم jifunzeni katika nasaba zenu kiasi ambacho mtaunganisha kizazi chenu watakikana uijue nasaba yako uwajue jamaa zako nani wa karibu ili upate kuunganisha kizazi fa inna silata arrahimi mahabbatun fil ahli na hili ni kweli muunganishaji kizazi kila mmoja katika jamaa zake ampenda mtu kama yaleta mahaba kwa yule anayeunganisha kizazi kila mmoja akampenda tena mathratun fil mali yakithirisha mali ya mja mansaatun fil athari ni sababu ya mtu kuongezewa katika nini katika umri wake rawahu tirmidhi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ابن عمر سيئ من يكمش ملواك مليز ووصل رحمه أكونغنيش كزازي chake نسئ في أجله بمعنى أخر أبيع عمر مريفو أبكيشوا وثرى ماله نمالي yake huwa nyingi na ikakithiri na ikawa na baraka wa ahabbahu ahluhu na jamaa zake humpenda hujasikia fulani masha Allah haipiti muda mrefu atatupitia atusalimie Allah amjaze kheri mashaallah mtu fulani bwana hana madharau bwana ukimwalika katika jambo lako atakuja tena atasaidia mtu wake wa nyumbani jamaa zake utawasikia wamzungumza kwa uzuri akiwa na jambo pia akukumbuka kualika kwake kwa hiyo kile kizazi jamaa zake humpenda mtu kama huyo رواه البخاري في الأدب المفرد فيه أن الواصل محبوب في عشيرته وقرابته نعم كنا فائدة مونغانشاجي كزازي أبينوا نجما زاكي نوتواكي وكريب وهو محل ثناء وتقدير واحترام ننمت أن بيهسفي ونكوشمي وسانا إضافة إلى ما تقدم من طول العمر wa thara'i al juu ya yale tuliyotaja huko nyuma ya kupewa umri mrefu na kuwa na mali nyingi takamali bwana wafanya biashara una biashara hainyoki bwana kile unavyofanya mara waibiwa mara fakumbe huunganishi kizazi kuna watu wakatana kweli kweli kata kabisa kizazi kuna ndugu wallahi hawazungumzi na wacha wao hawazungumzi na watoto wao pia hawazungumzi kuna bwana mmoja siku moja naambiwa huyu hapa ni fulani huyu jamaa zake fulani oh mashaallah kwa hiyo wewe ami yako ni fulani asema asimjui lakini na iko haya eh? ah vipi umjui hawacha tu kwa hivyo na watoto wake pia uwajui hata mmoja simjui ami yake tu ndugu yake babake kwa baba na mama eleweni azungumzii mtu wa mbali yani a yani huyu baba na huyu baba ni ndugu kwa baba na mama watu wameteta kiasi cha kuwa na watoto wao pia hawajuani na si ajabu kila mmoja usia watoto wa yule sitaki kuwaona naye na wala msiwashughulikie kwa hiyo wao wakakatana na ili jambo la kukatana ili wakalitengeneza pia katika nini dhuria yao mwisho ikawa ni watu wa familia moja hawajuani kabisa kujuana nsahali yawezekana labda huyu yuko nchi hii yuko nchi hii hawaonani hawajuani wako Mombasa hii kwa mfano ama Nairobi hivi waishi wote Nairobi ama waishi Mombasa ama waishi Malindi ama waishi Lamu wote waishi mji mmoja ambapo watu pengine labda hata njiani hukutana pia mtu akwambia simjui na si ajabu ukampata mtu akamwambia basi ndugu yako bwana nkufa ndugu yangu yupi yule ah, si ndugu yangu yule bwana vipi wewe bwana pole bwana nasikia umefidiwa na ndugu yangu ndugu yangu yupi sijafidiwa hata sijui ambapo akifa rafiki yake akiambiwa pole shukran bwana na sio msiba wetu wote huu wewe vipi wewe sababu ya nyinyi kukosana nini utakuta sababu ni dunia hakuna la msingi la dini hapa wamekusanyia alafu hawa hawa watu washangaza mashekhe mbona hawazungumzi mashekhe sisi tumekatana kwa dini si kwa dunia waambieni wawache uhizbi wao wawache ukhurafi wao kama hawa ndugu zetu tutasimama na wao kufa kupona sasa wewe hili jambo la dini hulifahamu kabisa hebu nyamaza tu wewe ndugu yako mwakosana sababu nsenti anidhulumu ya akhi ايش الدنيا هذه ايش الدنيا هذه hii dunia kama vile kama mmedhulumiana mirathi basi huyo aliyewaachia shakufa na nyinyi mtakufa aqal shay ya akhi yalla yashapita tuyawache yale tusameheane yashaisha ah ah watu wakosana tu nini dunia an aham shay indahum ad-dunya hilo ndio jambo la muhimu kabisa dunia ni watu wamekuwa wakatana sababu kama hizi ndugu moja kwa baba na mama kilichokusanisha nini dunia ama biashara tenda hivi tenda ikaangukia ika kwa ndugu mmoja kwa nini ikuangukia kwangu mbona mpewa yeye ile tenda sikupewa mimi basi hiyo hasadi anza na fujo na nini akipata ndugu yako si ndio mpata wewe lakini la hali yasikitisha sana sasa wewe ule umri wako pia utakatwakatwa pia utaishi ule ule umri ulioandikiwa haya uondoke kama miaka 30 40 huyo waflia mbali ondoke lakini lau kama ungekubali kuunganisha kizazi Allah angekuongezea katika umri wako na akakujalia baraka katika mali yako na katika umri wako lakini wangapi katika watu hawa wazingatia wallahu almusta'an نسأل الله أن يصلح الأحوال نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك